بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والنازعات غرقا Kuffarlarning jonlarini qattiq tortib olg'uchi farishtalar bilan qasamki, والناشطات نشطا mo'minlarning jonlarini siliq olg'uchi farishtalar bilan qasamki, Allahның əmrini osmondan tez elib tushguchi farishtalar bilan qasamki mo'minlarning jonlarini ilib jannatga ilgirliguvchi farishtalar bilan qasamki allohning amri bilan koinotning ishlarini boshqurg'uchi farishtalar bilan qasamki sizlar cho'qim tirildirilsizlar sizlardan cho'qim hisob ilindi bu kun ya'ni qiyomat kunida zimin va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi uning orqasidilla osmon va uningdagi shaylar qo'shilib tavraydi bu kunda dillarni ya'ni kuffarlarning dillarini qo'rqinish bosidi shu dillarning egalarining ko'zlari qo'rqinishdan tikilib qarayolmaydi يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ular aytidi rostda biz avvalgi olimizga qaytirilamdiq ya'ni o'lgandan keyin tirilamdiq أإذا كنا عظاما نخرة u bizning chirigan so'ngak bo'lib qolgan vaqtimiz emasmi قالوا تلك إذا كرة خاسرة Ular aytdi: "Undaq bo'ladigan bo'lsa, bu, ya'ni o'lgandan keyin tirilish ziyonli qaytishdir. Ya'ni biz o'lgandan keyin tirildigan bo'lsak, do'zax ahli bo'lganligimiz uchun ziyon tortquchilarmiz." فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة Bir sayha, ya'ni Israfilning sur chelishi bilanla ular, ya'ni jami xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoladi. هل أتاك حديث موسى Sana Musoning xabari keldimi? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى O'z vaqtida uni Parvardigori Tuva nomli muqaddas vodida mundoq deb chaqirdi. İzhəbə ilə Fir'aunə innəhu tağa. Sən Piravinnin qışığı barğın. O həqiqətən həddini aşdı. Fəqul həlləkə ilə ən təzəkkə. Onunğa küfrdən və günahlardan pak buluşnu xalamsan. Və əhdiyəkə ilə Rabbikə fətəxşə. Seni Pərverdigarımını tonuşqa yetəklişimni xalamsan. Onu tonusan, parvardigoringdan qo'rqsanda yaxshi amallarni qilasan degin muso piravunga cho'ng mo'jizni ko'rsatdi piravin allohning payg'ambari musoni inkor qildi va allohning amriga osiylik qildi ondan piravin musodan yuz o'rib hiyla mikr ishlatishga kirishdi Seni parvardigorimni tonishga yetaklishimni xohlamsan. Uni tonusang, parvardigoringdan qo'rqsan-da, yaxshi amallarni qilasan, degin. Musa Piravinga cho'ng mo'jizni ko'rsatdi. Piravin Allohning payg'ambari Musoni inkor qildi va Allohning amriga osiylik qildi. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى Ondan Firavun Musa'dan yüz örüp, hile mikir işiltişke kirişti. فَحَشَرَ فَنَادَى O sehirgerlerini, askerlerini, tavelerini topuldu ve nida kılıp فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى dedi. Ben sizlerden büyük perverdigarınlar bolumen. فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Allah onu dünya və axirətinin azabı ilə cəzaladı. İnne fi zalika la'ibratan limen yakhsha. Şək şübhəsiz ki, Allahdan qorxuduqlar bunundan ibrət alıdı. Əəntum e əşəddu xalqan əmis səmâ bənəhə Sizlərini yartış müşkülmü, ya ki asmanı yartış müşkülmü? Allah asmanı yarattı. رفع سمكها فسواها Onun egizligini yüksek kıldı ve kemkütsüz kıldı. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا Onun keçisini kapkaranğı, kündüzünü yopyoruk kıldı. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا Şunundan keyin zeminni, ahli zeminnin turşuğu layık kılıp yaydı. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً ماءها ومرعاها zamindan buloqlarni oqtirdi o'simliklarni o'stirdi والجبال أرساها tog'larni zaminda muqim qildi متاعا لكم ولأنعامكم alloh taolo ularning hammasini sizlarning va hayvonlaringlarning foydalanish uchun yaratdi فإذا جاءت الطامة الكبرى qiyomat kelganda يوم يتذكر الإنسان ما سعى shu kunda inson yaxshi yomon qilmishlarini aslaydi وبرزت الجحيم لمن يرى qarg'uvchilarga jahannam ochiq ko'rsatildi فأما من طغى kimki kufrda gunohda chekidan oshidi ekan وآثر الحياة الدنيا دنيا ترشتلقيني آخرتن أرتخ كورديكن فإن الجحيم هي المأوى Onun جاية hakikaten جهنم buludu. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Perverdigarının aldı da sonra tartılıştın korkuduğun. o'zini nafsi xohishiga berilishdan ya'ni harom qilingan narsalardan cheklagan odamga kelsak haqiqatan uning joyi jannat bo'ludi ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi فيما أنت من ذكراها sen uni qandoqmi bayon qilib beralaysan ila robbika muntahaha uni bilish parvardigoringga xosdir innama anta munziru man yakhshaha sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ular qiyomatni ko'rgan kunda go'yo o'zlarini dunyoda faqat bir kechqurun yoki bir attigan turgandek gumon qiladi